Hadrianu epidosin didontos gyneetis exeboesen. Deo maisu curie autocrator hina celeusais ec tes epidoseos tu huiumu ti moi docenai. Epeide autos mu amelei. Cae huios autes, ego curie autocrator, uc epiginosco tauten metera eisu tauten metera uc epiginoskeis ut ego se politen romaion e nomos tis to iutu tu tropu pasin anthropois, hopos hostis patroctonion pepoie ecei, de mosios eis molgon pemtheis, sun raphai meta echidnes kai kynos kai pitheeku kai alektoros asebon sdoion asebes anthropos kai epi hamaxes es deugmenes melanois abusin katenen eis thalassan kai riphthai eis bathu edeixan un hupodegman timorias hina mallon phobe sosin huutos anomon ergon ergasastai. Nun un dikaya poeite, calon gar hupodigma pasin hupodeixete.